Bo, lehenik baliatzeniz uh, baliatzen iz goresmenak emaiteko, ebeste eh, autagai uh, eh, eta gero ez dakit goresmenak izan behar eman behar diren, baina garaile handiena abstentzionia da, aldiuntan hori guziz uh, da, gure iduriko. Baina bon, gu, gure emaitzer biziki konten gira, biziki kontengira, gira, eskualeriko emaitzak soiten badira bigarren indar politikoa gira, uh, amarsen eta lazalen haintzinean, eta hainbat eskualdetan ere lehen posizionean, baigoriko eskualdean, uh, joldi uh, eta gero hirugarrena beste batzutan, garazin uh, edo, edo siberoko parte batean. Horren emaitzak bizikiuna dira, bosko puruan uh, irabazi dugu frango eta uh, eskerreko indaren artean be argiki, uh, ere uh, gira beraz uh, gure elburuak beteak dira, beraz baliatzen iz eskertzeko, guri konfiantza egiten duten gero eta uh, barnekaldeko jende gehiago.